Work, work, work, Laganini, bauštelica. Uz lagane note večera ćemo pozdraviti našu e, dragu gošću Petru Dragičević. Dobro večer Petra. Dobro večer svima koji slušaju frekvencije Radija Sove. Evo za početak ću pitati e, kako si? Mm, dobro, super. Hvala na pozivu. Mm, to je <laughs> lijepo za čut. E, razlog što si nam ti došla je što se u petak u Guvernerovoj palači organizira deveti koncert hrvatskih e, studenata medicine u humanitarne svrhe, e, Asklepiju i Orfeju čast. Pa evo za početak e, reci mi o čemu je riječ u projektu. Tako je, kao što si već e, rekla Mirela, e, ovog petka e, već zapravo tradicijski organizira se humanitarni koncert pod nazivom Asklepio i Orfeju čast u na kojem sudjeluju zapravo studenti e, medicine e, Riječkog fakulteta, ali imamo i goste iz e, Zagrebačkog fakulteta. Či znači, uspjeli ste ih dofurat, nagovoriti da dođu iz Zagreba? Dofurali smo ih, da. Odlično, bravo. Da, uzajemna suradnja već neko vrijeme traje pa smo tako i ove godine e, ćemo ih ugostiti. Koncert će se održati, dakle, e, kao što si rekla, 24. E, studenog, dakle ovaj petak u 19 sati mhm. u mramornoj dvorani Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka. Ok, znači tu malo iznad po stepenicama i tu hmm, smo, znači... Malo tijelo vježbe, pa onda... Odlično. <laughs> Preznojit se, pa... <laughs> Pa onda da. Se opustiti uz koncert. reci mi kako je zapravo ta tradicija, kako je uopće došlo do do ovog devetog već tradi, ajmo reći tradicijskog koncerta da. medicinskog fakulteta. Da, već davne 2009. profesor dr. znanosti Ante Škrobanja, inače predsjednik Hrvatskog znanstvenog društva za povijest znanstvene, e, zdravstvene kulture, je potaknuo e, studente koji zapravo vole ne samo medicinu i humanost, nego i glazbu, jedan komplet i kompleks e, organiziranja koncerta u ovo pre, predblagdansko vrijeme, pa se eto ta tradicija nastavila. E, nakon mnogih godina i mnogih kolega e, ove godine je tu tradiciju prvenstveno preuzeo moj prijatelj i kolega Alen Mančić, a ja sam ovdje kao desna ruka vrlo rado Znači ti zapravo radiš više posla nego on prizna. Nećemo to reći u <laughs> Ali evo, sad je svima jasno. Šalimo se naravno. E, kao što smo rekli, humanitarni koncert. Zapravo za koga se ove godine e, skuplja i na koji način? Mm, tako je. E, zapravo do, do kroz do prethodnih osam godina smo donirali sredstva za brojne razne udruge. Jedna od njih je bila udruga za skrb autističnih osoba Rijeka, e, ali i brojne druge sa ovog našeg riječkog područja. Ove godine smo nekako u potrazi za udrugom nabasili na SOS Rijeka, Centar za nenasilje i ljudska prava. Mhm. Kao ideju, odnosno e, kroz ideju zapravo e, nasilja koji je prisutno u svakodnevnom životu, ali se vrlo često ignorira, a mislim da mi medicinari ne bi trebali biti ti koji ignoriramo. <laughs> Da, to je bilo u redu kad vam već dođe netko. E, zanima me na koji način ste vi baš došli do njih? Znači, na koji način ako netko želi organizirati humanitarni koncert, evo ja sam ovaj, htjela osobno e, i mi zapravo kao Radio Sova, i išla sam tražiti iskreno na internet i gledam nema nekakvih apela, ali nešto baš sad to treba nekakvu, ne znam, bazu podataka otvoriti i gledati kome zapravo je najpotrebnije. Ili ste vi to išli nekim drugim putevima? Pa zapravo preko uh, udruge za, volonti, za volontere uh naišla sam na nekoliko tih udruga, okrenula nekoliko brojeva i našla na vrlo pristupačan kontakt SOS e, Rijeka koji ima treba pomoć u vidu um, uljepšavanja prostora i, i e, otopljavanja mjesta gdje dođu žrtve e, nasilja. Naime, centar je e, nije usmjeren samo onome čemu, nam e, prvo padne na pamet nasilje nad ženama, već i raznim drugim oblicima nasilja kao što su nasilje na radnim mjestima, unutar obitelji u svim drugim, e, u svim e, mogućim smjerovima, a i centar pruža i pravnu pomoć svim korisnicima tog centra. A i nasilje nad muškarcima. Tako je. Evo upravo se na Filozofskom fakultetu mislim da u začecima neš, ovaj, nekako istraživanje da zapravo se istražuje i nasilje nad muškarcima i na koji način se to, a zapravo je to zanemareno. Dobro, to je lijepo što vi ovaj, skupljate e, upravo za njih. A na koji način će se skupljati e, donacije? Da li će biti nekakva kutija na ulazu ili... Tako je, znači ulaz je slobodan za sve posjetitelje. E, svi su dobrodošli, a svatko koji je u mogućnosti odvojiti nekakvu novčanu pomoć moći će to učiniti na ulazu u samo dvoranu i sav prilog će biti zapravo doniran udruzi. Također, e, vrlo je simpatično na kraju ispalo kada smo stupili u kontakt sa udrugom. E, ispostavilo se da je 25. dakle odmah u subotu svjetski dan e, borbe protiv nasilja, tako da je i simbolično. Odlično se to onda iskombiniralo Odlično. zapravo tko dolazi onda na taj koncert od izvođača? Koga ste uspjeli dofurati, e, kako smo to rekli na početku? <laughs> Da, e, dofurali smo brojne studente medicine. E, neki od njih će biti solisti na instrumentima koje primarno su svirali uz medicinu i u i kroz e, srednjoškolsko obrazovanje, e, klaviristi, gitaristi, potom bit će e, vokalno-instrumentalni sastav Medicinskog fakulteta u Rijeci pod nazivom Dijagnoza. Zatim nam dolaze gosti Medicinskog fakulteta u Zagrebu, pjevački zbor Lege Artis, a posljednji, kao šećer na kraju, biti će zbor Medicinskog fakulteta u Rijeci Axis. Odlično. E, znači to će biti jedna velika kombinacija od svih i Zagreba i iz rijeke studenta. Tako je. Evo, mi ćemo sad ovdje napraviti jednu laganu pauzicu, a nakon toga ćemo nastaviti e, pričati zapravo o prijašnjim koncertima i zapravo vašim budućim planovima kojima e, koje ima zbor Aksis. Tako da ćemo se mi sad dopustiti malo za tvoju glazbenu želju, a to su ruke Darko Rundek. Za sve vas koji ste nam se sad pridružili i uz pjesmu e, Ruke, večeras je s nama Petra Dragičević, e, studentica Medicinskog fakulteta u Rijeci koja nam je došla e, radi devetog koncerta hrvatskih studenta medicine u humanitarne svrhe, a sklepiju i Orfeju čast. E, Petra, mi ćemo sad nastaviti tamo gdje smo stali. Što se tiče, prošli smo i zapravo i kakva je bila organizacija i kako je sve to teklo. Što se tiče prošlih koncerata, kakvo je iskustvo i kakav je zapravo bio odaziv e, i studenta i posjetitelja? Pa, e, prethodni koncerti su bili isto tako vrlo, vrlo uspješni. Sa, uvijek nam se studenti, izvođači grave grabe i žele svi sudjelovati. E, zapravo svi oni koji su imali nekakav dodice s glazbom od prije, a takvih je iznenađujuće puno, žele biti dio ovog projekta. Što se tiče posjetitelja, moram se zahvaliti naravno svima onima koji tradicijski dolaze kao naši prijatelji i kolege, eh, ali i eh, iznad svega naši profesori koji eh, uvažavaju ovaj projekt. E, to je lijepo za prepoznat <laughs> na, Često na se zna dogoditi da na projektima nema profesora tog fakulteta što zapravo šalje neku ružnu sliku, ali evo vi, vi imate tu sreću što imate podršku od djelatnika da fakulteta. Suradnja je dobra. <laughs> <laughs> Bravo. Nadamo se da će tako biti ovaj petak. <laughs> znači, vam ide glatko, mislim da nema onda nikakvih e, briga oko toga kako će proći zapravo koncert u petak. Pa nema, većina organizacijskog dijela je zapravo odrađena, sad još samo slijedi onaj slađi dio. E, sad, jeste sad niste još digli e, sve četiri u zrak, ali evo, nakon petka... Nakon petka hoću. će biti ok. A što se tiče financijskog dijela, da li ste, jeste li bili zadovoljni sakupljenim iznosima. Jesmo, naravno uvijek se nadamo i uvijek može to bolje, ali e, za sad je bilo u redu. Nadamo se da će ove godine biti još više u redu nego do sada. <laughs> Neke cifre, da li si ti upozna, jesi li ti upoznata ovaj, e, s tim ciframa koje su se skupile ovih godina? Pa radi se o nekoliko tisuća kuna, ovisno o tome e, koliko, e, ovisno o tome da li je možda ljudima bilo atraktivnije, mhm. nekakav E, sama svrha, odnosno najviše ovisi o samom odazivu. Tako. A ove godine smo naravno uložili dosta u medijsku uh, promidžbu. I još Brendaonica. <laughs> <laughs> Brendaonica. Koncerta. <laughs> E, što mi, koliko posjetitelja očekujete ove godine? zapravo koliki je kapacitet, e, kapacitet mramorne dvorane? Mramorne dvorane je 150, ja se nadam da će uh, poputati mramor sa <laughs> puno više <laughs> Ali dobro, muzej je velik tako da se mogu ovaj, e, smjestiti tamo u onom uvodnom zapravo predvorju. Predvorju ovaj muzeja, tako, tako da bez brige mjesta će biti. Tako za sve vi koji slušate, svi koji želite doći na koncert bez brige, bit će mjesta i za vas. Zanima me koji su planovi za vaš zbor? pjevački zbor Aksis. Tako je. Um, zapravo prvo nam možeš, e, prosti što te prekidam, zapravo reći e, zbor Aksis, tko, što, kako, mhm. gdje. Zbor Aksis e, je osnovan prije skoro dvije godine. Vrlo smo mladi. Mhm. osnovan je... jasličari. Jasličari, mali, da. Mhm. mladi i malni, ali vrlo, vrlo nadobudni za sada. osnovao ga je, osnovao ga je Alen Mančić koji je ujedno i dirigent e, tog zbora. Mm, do sada smo imali jedan vrlo opaženi rezultat. E, prošle godine naime u Svibnju u Karlovcu na dotad najvećem međunarodnom natjecanju u Hrvatskoj osvojili smo e, prvo mjesto u kategoriji. Je to ono što je bilo na televiziji? Pa nije bilo. <laughs> Nije bilo, ali ako se ponovit će biti. ali ne, <laughs> ono, za, ono što je bilo na televiziji, što niste vi? Natjecanje zborova. Ili je to bio zapravo Kaplan, to je bio <laughs> okay. Ali dobro, moraš priznati da je to Josip zapravo Kaplan. pozitivno ovo što sam vas e, zamijenila sa Kaplanom ja koji sam, je jak. <laughs> ja sam jako zahvalna na ovaj uspor. <laughs> da, nismo, nismo toliko stari, ta je, ta je do posljednjih zbora Aha, serijal bio pred više godina, ali se nadamo da ćemo kroz e, ovu godinu također e, sudjelovati na nekoliko natjecanja u popularnoj, ali i u folklornoj eh, kategoriji glazbe, te se nadamo eh, također nekakvim zlatima ili nekakvim vrlo visokim nagradama. Barem radimo na tome. Bravo, eh, samo tako naprijed i vjerujem da ćete opet osvojiti nekako prvo mjesto, to zasigurno. sigurno. rekla si Dakle, u zboru Aksis su studenti medicinskog fakulteta. Da. I rekla si da imate sad planove, velike planove za puno sudjelovanja na raznim natjecanjima. E pa mene sad zanima, vi ste studenti medicinskog fakulteta i svi zapravo tako razmišljamo da su studenti medicinskog fakulteta za knjigom, na vježbama, na nastavi, a zapravo evo ti si primjer, mamo <laughs> reći cijeli zbor Aksis, da to zapravo nije tako pa razbi nam sad taj mit i stereotip eh, studenta medicine. Pa mi stvaramo nekad i mi sami studenti, ali E, mislim da puno više i okolina. Naime, studiranje bilo kojeg fakulteta, pa tako i medicinskog je e, nije nikakav bavu kako to nešto što voliš. A naravno kad, se, kad postoji još nekoliko ljubavi uz, uz samu medicinu onda Eh, se stigne i, stigne i to napraviti. Sve se znači stigne. Sve se stigne. <laughs> E, dobro, dakle, to su bili planovi zbora Aksis i evo možemo sad malo za kraj, e, dosta je bilo ovaj, <laughs> o, o zborovima, sad malo o tebi, e, studenica medicine, koji su daljnji planovi? Pa šesta sam godina, tako da sam trenutno u, prijelomu ovoga i trebalo bi imati planove, ali pustimo to, nemam, <laughs> pa budućnost da odradi svoje. <laughs> znači ti si čovjek od trenutka i šta bude bit će. Iskoristim moment. Kao <laughs> ostaješ, e, ideš van. Kao ostajem. Kao ostaješ u rijeci. Ako mi se ponudi Dobar Evo čuli ste eh, ministarstvo zdravlja, <laughs> pomite Petri i Petra ostaje u Hrvatskoj. <laughs> Eh, Petra, evo za kraj još jednom ovaj, ponovi eh, zapravo koncert, kad i gdje. Znači, ovaj petak, 24. studenog u 19 sati, mramorna dvorana Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primora Rijeka održat će se deveti koncert Hrvatskih studenta medicine u humanitarne svrhe pod nazivom Asklepiju i Orfeju čast. I zašto bi mi trebali da će biti divno. Ok, evo, sve si rekla. Hvala ti Petra na gostovanju. Hvala Mi ćemo sad pustiti naše slušatelje da uživaju u prekrasnoj glazbi i ide Plešem sama de Laganini, Bauštelica